عزمي وسيفي في درب الفدا اعتنقا وهمتي جوزت من عزمة الأفقا ولا يزال هذا الدين يقدم أبناءه واحدا تلو الآخر ولا تزال الأمة الإسلامية تثبت أنها الأمة الولود التي لا تتخلى عن ميدان الجهاد في سبيل الله ولا تزال الأمة الإسلامية رغم ما يحيق بها من المكر والكيد ورغم ما ران عليها من الذل والاستضعاف فإنها لا تزال تحاول أن تكسر القيود وتفك الأغلال لكي تنطلق للجهاد في سبيل الله وبذل النفوس والمهج من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى عزمي وسيفي في درب الفداء تنقى وهمتي جوزت من عزمة الأفقا أسرجت خيل معالي مقصدي شرف إيمان قلبي عظيم للعلا سمقا أقدمت نحو العوالي كي أذللها رفيق درب يقيني جل مرتفقا لم أرتضي الذل في عيش النعيم بلا سيف Kao posljedica ovog njihovog terorizma, novinarskog terorizma, potpuno zdrobljeni mozgovi, izmanipulisane mase koja se boji svega, ne samo Allaha te bareke ta'ala. Svega se boji, ali Allaha te bareke wa ta'ala ne. I cilj tog medijskog terorizma nije ništa drugo nego da ovom narodu i onim narodima van Bosne omrzne isvorni islam, nosio se ispravnog akideta islama, etiketira i onda takav narod se boji da u praksu sprovede svoju vlastitu vjeru. Ne znate dobro, istina će doći, istina dolazi i laž, laž zaista, zaista nestaje. ako lažeš, vidiš tvoje trendove tu, je da ti lažeš malo. Ako si nalog činiš, uživaš u životu, uživaš u životu. Ali ako si, ne daje Bože, od navodnim znacima, ove habija, terorista, pozivaš u džihad, kažeš da ti je šehu sama, čovjek koga voliš, da su ti braća u Afganistanu, u Iraku, u Palestini, ili gdje god da se bore muslimani, e, onda mora da si lud, te stoga si opasan i po sebe i po društvo, pa te treba protjerati, zatvoriti ili ubiti. Ja ti nemaš pravo na slobodu izbora, ti nemaš pravo na slobodu govora, imaš samo pravo na ono na što ti novinari ili mediji, ili političari, ili ne znam ko više naturi, i da te opiše kao tako kakvo bi njima odgovaralo, i onda ćeš tekst biti dobar.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 poštovani džemate, braćo moja u islamu, cijenjeni slušalci, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Prije nego što počnem sa večerašnjom temom koju sam pripremio da sa vama podijelim, da, da, vam, da vas obavijestim o jednoj, jednom demantu vezano, vezano za vijesti, vezano za posjetu šeha Bilala Bosnića u, u maloći. Naime, radi se o tome, uh, radi se o tome. Danas sam razgovarao sa šehom Usretom Imamovićem i želim da vam prenesem informaciju iz prve ruke o načinu i vrsti te posjete. Načinu i vrsti te posjete jer smo čuli, jer smo čuli da je se na dosta strana pogriješilo i da su se proširile informacije koje nažalost nisu bile, nisu bile istinite pa im je šeh Nusret zamolio da prinesem onako kako je to i bilo u kratkim crtama. I ja ću to uz Allahu te barke tela pomoć, preuzevši taj emanet da pokušam ispraviti i da kažem onako kako je bilo između njih dvojice. Bilal Bosnić nije bio u maloči da bi podržao davu i ponavljam braćo moja još jednom, Šeji Bilal Bosnić nije bio u maloči da bi podržao davu i to je tačna vijest, nije bilo govora o pomaganju dave na kojoj smo mi zajedno sa šehom Usretom Imamovićem. Oni su naime razgovarali o ustezanju jezika, o ustezanju jezika da se, da se obrati pažnja da se što, da se ne što manje nego da se nikako da se prestane sa napadima svih vrsta svih vrsta i da to bude nekakav korak kako je šeh Nusret poručio, za kojim treba da se povedu, povedu i ostali. A ponavljam još jednom, nije bilo govora da je Bilalova posjeta bila u smislu podržavanja onoga zašto se mi zalažemo zajedno sa našim šehom Nusretom Imamovićem. Ja vas molim u ime Allaha Tebare Hevetala, poštovani džemate, da ovo prenesete, da ovo prenesete i drugima. I tačna informacija, je šeh Abdu razgovarao, i razmenjivao pisma i govorio o tome i to je tačno to je tačno da ne znamo i jer on onda navodi u svome, svome dersu da je s nekim razgovarao i razmenjivao, razmenjivao nekakav tekst ponavljam znači još jednom oni su razgovarali o e, prestanku nekakvog ajde da kažemo napada jezičkog napada se tako izrazim i da to bude nekakav korak i početak za kojim treba da se povedu ostali. A ponavljam još jednom, nije bilo govora da je Bilalova poslije nisu podržavanja onoga zašto se mi zalažemo zajedno sa našim šehom Lusretom Alpispacijom. Ovo, braćo moja, prenesite i drugovima i dobio sam u emane da vam to kažem i da se ispravi ono što, ono što je rečeno pogrešno. Allah vas nagradio. Bismillah, alhamdulillah. Večeras, mm. barakevote, Allah pomoć, ćemo govoriti o jednoj gorućoj temi koja je i i te kako te kako važna, govorićemo o nosiocima ovih ideja, o propagatorima i onima koji u svojim rukama drže te medijske, da kažem, konce i ovo što danas rade mediji i novinari, braćo moja, je ništa drugo već šta? Psihičko nasilje. Ovo je psihičko nasilje i udaranje u glave ljudi, koje ima za cilj destruktivno djelovanje na nosioce ove vjere. I govorimo, kada govorimo o medijskim, o novinarskom terorizmu, sada prvo govorimo o ono na šta oni najviše udaraju, halalite mi, na šta oni najviše udaraju, pogotovo u posljednje, u posljednje vrijeme na teritoriji Bosne i Hercegovine. Valahi, mogu vam slobodno reći, malo koja novina, malo koja novina je pogotovo u zadnje vrijeme, a da nije ostavila makar nekakav, ili negdje čak i prvu, da bi se, da bi se uh, odjagala ova dava i da bi se usmjerila pera na ovu davu. Kao posljedica ovog njihovog terorizma, novinarskog terorizma, je šta, braćo moja, su, i to se vidi na terenu, potpuno zdrobljeni mozgovi iz manipulisane mase koja se boji svega, ne samo Allaha te bareke ta'ala. Svega se boji, ali Allaha te bareke wa ta'ala ne. I cilj tog medijskog terorizma, cilj tog uh, medijskog terorizma nije ništa drugo nego da ovom narodu i onim narodima vam Bosne, šta da urade? Da narodu omrzne isvorni islam, njegove nosioce, nosioce ispravnog akvideta islama etiketira svojim oso, uh, e, njima, svojstvenim osobinama i onda takav narod se boji da u praksu sprovede svoju vlastitu vjeru. To su u velikoj mjeri uspjeli kod onih još gore. Počne se napadati, počne e, taj narod koji je tako vješto izmanipulisan od strane tih novinarskih terorista i medija, taj narod počine napadati vlastitu vjeru, a da toga nije ni svjestan. Normalno, normalno, I ovo podlačimo zašto nije opravdan jer koji kojim je kriv što nisu u svoj život stavili poslanika sallallahu alejhi ve sellem nego su sebi doneli poslanike u obliku, u obliku televizora da im oni donose vijesti i da im plasiraju i da im citiraju ono ono što će im pod navnim znacima uređivati njihov životni put i njihov život. Zašto, braćo moja, zašto mediji i novinari tako žestoko napadaju islam? Prva stvar, prva stvar uh, jeste ta da oni šta, moraju zadovoljiti ukuse svojih strasti. Vidjet ćemo kasnije neke od izjava tih uh, svojih strasti, jer kod njih nema nikakvih nikakvih dokaza, nikakvih argumenta, niti to pije vode. Subhanala, to nema ni kod velikog broja nosioca dina, a kamoli kod ti novinara, s njima da i ne govorimo. Zatim napadaju nas zato, e, zato što, što od velikih vodećih partija, ako im ne budu udovoljavali, udovoljavali, ima ovisi plata, plata i njihovo radno mjesto. I kažem, i, ajde kažem i, i nekih partija opoziciji kojima ove, ove novine ili ovi mediji prave, prave poziciju. I zatim treća stvar da dobiju na čemu? Na prodaj, na tiražu. Jer <clears throat> kada imaš nekakvu vijest koja bi mogla dobro proći međunarodom, a to je danas, čim Bush kaže terorizam ili Obama kaže teroristi, odmah sutra kupujte slobodno novu Bosnu ili ne znam, dane ili nije bitno, pa ćete vidjeti kako njegove ruke odmah podržavaju svoje tagute i rade i rade na tome da kako bi ovi rekli da su oni da su oni njihovi njihovi prijatelji ovi teroristi ovi vandali i ovi zlikovci uspješno grade od onih koji hoće eto na neki način da kažem i oni slabi i mali i nejaki pa i oni jači jačih imana koji hoće da sprovede svoju vjeru šta rade ovi teroristi oni prave od ovih ljudi stereotipe stereotipe a to znači E, to je grška riječ, stereos, postojanost i oblik, oblik ili vrsta. Pa su tako uspjeli ili pokušavaju da svakog onog koji želi da prihvati ovu davu i da prihvati ovaj din, šta hoće da, da, šta hoće da uradi, žele da naprave od njega e, sliku stereotipa nekog teroriste. Pa čim čovjek pusti malo bradu, odmah je skratio je nogavice, pustio je bradu, I on bi mogao, on bi mogao biti, biti terorista. Ovaj oblik, ovaj oblik, braća moja, novinarskog teroriziranja ljudi, općenito da kažemo, slobodno možemo reći kompletnog cijelog čovječanstva, oni, šti, e, govorimo sada prvenstveno ono što čini štetu nama, nama i pokušavaju da učine štetu nama, islamu i muslimanima, ali govorimo, slobodno možemo reći cijelom čovječanstvu, I ovaj oblik njihovog teroriziranja je opasniji, braćo moja, ovo je lično moje mišljenje. Ovo je lično moje, moje mišljenje. Opasniji od američkog tomahalka koji ubija čitave porodice. Zašto, braćo moja draga? Zato što tomahalk ubije deset ili više ljudi. Ovo navodimo ne zato, braćo moja, da bi sad poredili u smislu šta je manje zlo veća. Ne, ne, Allah nas sačuvao toga, nije nam to cilj, nego govorimo koliko da damo kolika, da bi prikazali koliko je opasan taj novinar. I pogledajte, znači, rekao sam, Toma Tomahawk ubije 10-15 ljudi, a šta radi novinare? Šta radi novinarski teroristi? Ubijaju na milione mozgova, braćo moja draga ubijaju i uništavaju na milione njihovih poslušnih mozgova koji im svaki dan i svaku noć sjede i badete kraj njihovih televizora i njima i badete i samo slušaju ono što im oni govore. Pa procijenite, braćo moja sami, da li je opasniji mrtvac ili čovjek koji je nadojen i napijen, napijen sa ovakvih, sa ovakvih izvora. Za ove, za ove kažemo i ovdje bilo gdje u svijetu obaveštane ili političke službe, novinari rade i to veoma, veoma marljivo i punom parom. Kako i zašto? Kako i zašto? Draga moja braćo, svojim lažima, dobro napumpanim i smišljenim tekstovima, oni utiču kako na zakonodavne izvršne organe vlasti, toliko da ovi moraju nešto poduzeti ljudi na koju su se ti novinari skrmili. Na koju su se ti novinari sjetili jednostavno, jednostavno moraju, jer će novinari uraditi na tome to ali mo, zašto zi? vrši pritisak vodeći političari te zemlje u kojoj ti teroristi djeluju, koji ako se ne oglasi, velikim doprinosom medija izgubit će svoje mjesto kod naroda na nekakvim izborima, a samim tim će morati da izvuku ruke iz džepova ovog jadnog naroda. Nadam se da me razumijete o čemu govorim. Jedan primjer, da braću moja, navešćemo primjer i ovog modernog terorizma na mozgove ljudi. Pogledajte, vi ste svjedoci <clears throat> na ut futbolskim utakmicama, u tramvajima, u Sarajevu, u Banja Luci, da se ajde da ne kažem, procesom svaki drugi dan neko ubije, neko eksplodira, neko zapali, sruši ili ne znam kako, već neko u tramvaju, zbode može, tim povodom digne se kompletan grad, digne se čitava hajka, a to novinari i te kako vješto i dobro urade na sve moguće strane i svi bi se digli i svi se u stvari dignu na noge. Ili nekakav navijač tamo eh, koji je toliko eh, koji uopšte nije ni bitan, ali je bitan da ministar neke jedne države ko što ovdje, ode u Mostar da bi rešio taj problem, jer je ubijen nekakav navijač. A pogledajte s druge pak strane, ali pošto je naš brat, Rajmehula Magdi Dizdarević, bio musliman i nije bio zvijer koja urla Čiro, Čiro ili Bosna, Bosna. Ne, ne, nije bio, nego je bio normalno ljudsko biće, pokorno Allahu te Tebare Kvetala, Upravo zbog toga taj Rajmehula Magdi Dizarević nije zaslužio da se mediji i ti teroristi zapitaju da li taj čovjek zaslužuje pa da se na federalnoj televiziji objavi telemana koji biva ubijen na najsvirepiji mogući način, koji biva i nakon što je bio ubijen i mrtvog još su ga udarali nogama. Ne naprotiv, ne, ne, ne, ne, ne, ne, naprotiv, možda da je u pitanju bio nekakav čuko što bi mi rekli bosanskim žargonom ili pas lutalica, ovi novinari ili federalna televizija ili bosanska ili srpska, svejedno mi kako god hoćete, objavila je, objavila bi, vjerovatno bi objavila da je pas lutalica iz čista mira ubijen od strane noge nekog čovjeka i počinioca tog gnusnog čina treba dovesti pred lice pravde jer vidite šta je uradio, ubio je nedužnog psa lutalicu. I to je valah i tako ali kao musliman nemaš pravo da se zauznu za tebe jer ako izlaziš iz žanje onda si opasan i terorista zadrt čak i ako udišeš zrak koji sam ovaj svijet koji ne voli džanje udiši valaj da mogu zabranili bi nam da di koliko bi nam davali da dišimo I pogledajte, opasan si na ulicama, opasan si kada dođeš na pijacu, gdje god da dođeš, samo ako imaš kakav ceker, ako imaš kakvu torbu, gdje ti je žena rekla da kupiš u torbi paprike, svi se oko tebe okreću, Subhanova. Svi se oko tebe okreću. Zašto, braćo? Zato što su upravo ovi novinarski teroristi to e, na njima svojstven način napravili i smjestili da mi samo pucamo i eksplodiramo gdje god dođemo. Ali eto, ja još ne vidi, ja još ne vidi ni jednog ovdje da je puko i eksplodirao, niti da je uradio kakav teroristički akt. A naprotiv, naprotiv ovome, svaki dan u Bosni imate terorizma, da te, da te može samo glava zabojeti od ubistava, silovanja, pedofilija, nema, nema kakve vrste zala, nema, ali to se tek tako onako rekli, ali kada se spomene čovjek noćio stavhida sa bradom ili musliman, ili musbitno, onda se to i kako dobro upakuje, i te kako dobro upakuje od strane, od strane tih i takvi. I pogledajte, naočili, naočili je čitavog svijeta ti novinarski teroristi, evo govorimo o Bosni, primjer radi uopšte ne vidi Arape koji u imigracionom centru u Sarajevu stoje za rešetaka i čekaju da im neko pročita optužicu već možda nepunu godinu dana. Niko se time neće pozabaviti da vidi šta je, o čemu se tu radi. Ne, to je završena stvar kod njih. Oni su teroristi, oni bi možda mogli i svakom od nas i svakom od nas se eto ljudi e, e, ovaj, sudi, halalite prema nijetu. E, ti si kod brata nađi u šatorsko krivo, to ga možete naći na, svake, na svakoj pijaci u državi. I maskirnu odje, odjeću, i torbu maskirnu, i nož da kupite, i one, one manjerke, i tako dalje, i tako dalje. Ali ako to ima čovjek koji nosi bradu ili maskirnu prdruče, kada dođe na sud, i ovo istina, i kažu, ne, ne, ne, ti si sigurno imao nijet da digneš možda neku slastičarnu, slastičarnu zraku. La haule wala kuvete illa billah. <clears throat> Pogledajte, ako si kršćanin i slijediš svoju tradiciju, ako si homoseksualac, slijediš po njima, slijediš svoju seksualnu orientaciju, jer ti si se zato orijentisao da imaš sebi nekakvog dejana ili ne znam koga za ljubavnog, za ljubavnog partnera ili druga. I to je njima normalno. Ako si ateista, slijediš svoju nauku. Pogledajte kako im tepaju ako lažeš, slijediš svoje trendove tu, je da ti lažeš malo. Ako si nalog činiš, uživaš u životu. Uživaš u životu. Ali ako si, ne daj Bože, pod navodnim znacima vehabija, terorista, pozivaš u džihad, ali ako, ili ako kažeš da ti je šehu sama, u čovjek koga voliš, da su ti braća u Afganistanu, u Iraku, u Palestini, ili gdje god da se bore muslimani, e, onda mora da si lud, te stoga si opasan i po sebe i po društvo, pa te treba protjerati, zatvoriti ili ubuti. Ja ti nemaš pravo na slobodu izbora, ti nemaš pravo na slobodu govora, imaš samo pravo na ono na što ti novinari ili mediji ili političari ili ne znam ko više naturi, i da te opiše kao takvog kakvo bi njima odgovaralo i onda ćeš tek biti dobar. I to je, braćo moja, ključna poruka novinarskog terorizma. A to je, ako se odekneš onoga toga što jesi i postaneš ono što hoće, što hoće, onda budeš, a to je da si osoba koja svačije kako da živi poštuje. Mi svakoga moramo poštovati, ali samo kad su u pitanju ali kad su u pitanju homoseksualci, uh, eh, zinaličarke, kockari, lažovi, političari, inače to pravilo, to pravilo ne važi, to pravilo. Navešću vam neke od primjera od nekih od stručnjaka za terorizam na našim prostorima. Neki od stručnjaka za terorizam kao što je Dževad Galijašević, koji upozorava na 200.000 krvožernih terorista vehabija koji oštre zube i kaže za sebe da je on taljasten sa crnim naočalima. Kamo sreće moj dževade da ih skineš, Allah najbolje zna, sigurno bi puno bolje vidio skini ih jer ti vjerovatno sa njima ništa i ne vidiš. Jedna od izjava, nada Pečanina, vi ga vjerovatno svi dobro znate, urednik, naši dani, On kaže, debeo sam kao krme u inat vehabijama. Pogledajte, kakav krmanski izgovor koji je vičan samo krmku koji može izgovoriti ovakve riječi. I pogledajte da sam sebe naziva krmkom, pa eto i ja ću mu malo tepati, ne bude malo deblja prasica, kome god gozvršeno svijedno. Senad Avdić, inače, uh, moj pod navozim nacima ne prijatelj, uh, urednik, glavni urednik Slobode Bosne, koji se svojski potrudio da piše o meni i da laže i da petlja, kaže, lešim se od alkohola. La haule, ona kuvete, illa bila. Valahi, kad ga čovjek vidi, ja bih rekao da se on leši od svog ludila, a ne od alkohola. Bildana Selimbegović, Bildana Selimbegović, još jedna teroristkinja kaže borim se protiv Kur'ana i onoga što je u njemu što se u njemu pripisuje ovo je rekla Ljudana Selimbegović zatim Arijana Saračević Helać osoba koju znamo kao ratnog izvještača sa prostora Bosne i Hercegovine kaže ovako obolila sam od mržnje prema islamu kaže ona obolila sam od mržnje prema islamu braćo moja, ja ovo navodim iz razloga ljudi koji kroje politiku države sa svojim novinarskim agencijama i koji ne biraju sredstva prema bilo kome da lažu, a posebno kad smo to u pitanju, u pitanju mi. Duška Jurišić, inače osoba koju ne volim da vidim nikad bi joj, kad bi joj stavili lonac za kuhanje na glavu. Kaže ona, isfrustirana sam u privatnom životu, ali zato rasturam na TV-u vjerovatno misli, vjerovatno misli na islam i muslimane. Emir Imanović, nisam rekao S, rekao sam Emir Imanović. Demokrata sam, ali nosim majicu Mao Cetunga. Pogledajte, braćo moja draga, kakve izjave imaju ljudi koji su u za 24 sata da dignu sve moguće obavještajne službe i agencije i političke strukture vlasti svojim lažima po novinama i ovi odmah brzo real. Bakir Hadži Omerović i njegovi minus 60 minuta. Kaže on, furam se na Senada Hadži Fejzovića, furam se na Senada Hadži Fejzovića. To je izjava Bakira Hadži Omerovića, inače nama i kako dobro poznatog tipusa, tipusa koji kada se spomene neko od naših daja ili kada on spomene neko od mjesta gdje žive muslimani koji žele da uzdižu Allahovu tebareke ve ta'ala reč on se posebno namjesti u fotelju nagne se na svoju desnu ruku uzme u ruku materijal koji je dobro pripremio i sa vještim scenarijom tako vješto napumpa i napravi film da oni koji su slabi slabih mozgova ili slabe intelektualne svijesti ili eto zbog ovoga ili onoga razloga kada gledaju malo duže malo subhanala zašto Amerika ne pošalje ovamo u Bosnu pogledajte vi da se ovdje malte ne vodi rat da ovdje vehabije nosaju puške da ovdje vehabije nosaju oružje da vehabije jašu tenkove po Bosni a to nisu a to nisu nikako nikako a, ovi ovi ovi zlotvori i ovi koji danas mogu slobodno nosati oružje bilo koje kalibra i hodati i hodati oko naših kuća i pratiti nas na svakem mogućem na svakom mogućem koraku. <clears throat> Braćo moja draga, ovo je ovo je o medijima, medijima koji se koji su, sa islamom nemaju apsolutno apsolutno ništa, koji sa islamom i novinarskim teroristima nemaju apsolutno ništa. Ja sam uz Allahovu tebareke barek i pomoć odlučio još da se obratim i da se vama podijelim dali ime ja je zovem proporod, zbog čega? To je zbog toga što je taj rod sigurno neće davati i ne daje nikad, nije ni davao plodove. I ne mogu da sa vama ne podijelim gnusni zločin i gnusne i parazitske tekstove u toj novini koji subhanala, subhanala, nikako da se otarase druga tita njihovog njihovog akideskog učitelja i nikako, ne kažem svi, i nikako, nikako da se otarase tog bratstva i jedinstva s kojim su živjeli dugo vremena. Ja ću samo možda neke od dijelova čitati da čujete, braćo moja, o kakvim se stvarima radi. U ruci držim preporod broj 1 kroz 915 januara 2010. godina. Kaže ovako, u ovoj rubrici donosimo tekstove koje je naš list objavljivao protekli 39 subharala. Subharala, braćo moja draga, ovo je zločin. Pogledajte, i tekst, tekstu su dali čitavu stranicu na, i velikim slovima stoji naslov, stoji naslov, žalost i tuga u srcima i dušama svih pripadnika islamske zajednice SFRJ povodom smrti predsjednika Republike Josipa Broza Trta, Tita vrhovno islamsko starostvištvo u SFRJ Maja održalo je varenu komemorativnu sjednicu posvećenu životu i životnom dijelu druga Tita koji je otvorio rejsul ulema Hadži Neim Efendija Hadži Abdić koji je rekao Subhanallah, ima toliko testa braćo moja draga ja ću samo malo pročitati da vidite o kakvom se kakvoj se novinarskoj novinarskom terorizmu radi o kakvoj se radi propagandi i šta je za cilj ovome da se piše Allah najbolje zna prokomentarisat ćemo na kraju kaže između mi smo zahvali za sva nastojanja predsjednika Tita za njegovo mudo rukovodjenje u regulisanju položaja vjerskih zajednica što je imalo odgovarajućeg povoljnog odraza i na polju našeg vjerskog života gdje smo postigli vidne rezultate zahvaljujući tome mi smo kao zajednica dosta postigli u materijalnom pogledu što nam omogućava da lakše i sve obuhvatnije rešavamo potrebe naše, potrebe naše islamske zajednice. Ali najvažnije je što smo postigli potpunu ravnopravnost sa svim drugim bratskim vjetskim zajednicama koje djeluju, žive i rade na tlu današnje Jugoslavije. Dalje, ali pri tome treba napomenuti da toga nije bilo prije uzimanja i dola, prije preuzimanja i dolaska na čelo naših naroda i narodnosti Josipa Broza Tita Ja o svemu ovome ne bih više duljio jer sam zamolio doktor Ahmed Efendiju Smajlovića da ovom prilikom podnese prigod riječ, a vas da ga saslušate. Ovo je rekao novinar, nisam ja braćo moja draga. I sad je ovaj govorio, između ostalo, kaže, sve on to, o Tito govori, sve on to prošao, proživio, prebrodio, nosjeći u sebi, prenosjeći preko svih naših rijeka, brda i dolina, sijući po svim našim poljima, njivama i vrtovima, ideje vrstva, dodat ću ja srcima, zajedništva, ravnopravnosti, jedinstva, mira, pravde i ljubavi, posjećajući nas uvijek na sveto čuvanja svega onoga zašto oko 2 miliona ljudi pripadnika svi naši naroda i narodnosti dalo svoje živote. Zato nam svima Titove riječi. čuvajmo bratstvo jedinstvo naših naroda kao zjenicu oka, ostaju kao amanet koji smo po svim zakonima ljudskim i vjerskim dužni njegovati, nositi, štititi, razvijati i braniti. La haule vela kuvete illa billah. La haule vela kuvete illa billah. Ja neću dalje da čitam, braćo moja draga, strah me, strah me. Pričavam, makar to bio kuf, ali me strah. Subhala da ne kažem nešto što me može izvesti za Allahove te barake u tala vjeri. A ovo rekao sam, uzmite zadnji preporod i vidjet ćete. Postavljam pitanje ovom novinaru. Postavljam pitanje uredništvu. Postavljam pitanje onima koji stoji iza ovoga. Šta vam ovo treba? zašto ovo vraćate? Zašto vraćate ove stvari? I nije ni čudo što je Reis Mustafa nedavno govorio kako oni žele za, ko, za, onom, za onim vremenima kako je najbolje bilo najbolje Jugoslavije. Vjerujemo ti, vjerujemo ti te kako ti dobro, dobro vjerujemo. Eto, samo vam je malo promakla jedna veoma bitna stvar, a to je, to je da vas pitamo je li ovo vaša tradicija, je li ovo vaša otađbina, je li ovo vaša djedovina, je li ovo što vi nazivate godinama što nasleđujete od svojih vjerujemo da jest, jer vaš djed je drug Tito i od njega ste, kako vidimo, od njega se nikako ne možete otkinuti i od njegove akide još se izgleda niste odvojili, a u prilog tome govori da još čvrsto držite ljude, čvrsto držite ljude, u svojim rezidencijama koji su i te kako radili dobro za tovariša Tita, kako reko, i radili za njegovu, za njegovu, za njegovu politiku. Zatim, braćo moja draga, u istim ovim novinama, u istim ovim, na strani 22, sljedeća, sljedeći vandalski čin na islam i muslimane i sljedeća provokacija, ja bih rekao, i sljedeća stramota ili pokušaj uh, najvjerovatnije pokušaj zbog ostavljanja sunneta i zbog toga što ne vole sunnet i što ne vide u njemu svoj ponos, uradili su jedan gnusan čin, a to je da su, da su napravili e, za novu godinu hijdresku slavlje i ovde u članku stoji trenutak dedo hijžr. Naziv članka je Dedo Hidžr, umjesto Djeda Mraz, nadam se da me razumijete. Trenutak koji su žele iščekivale najmlađe žematlije je bio pojava Dede Hidžra koji je na posebno dekorisanom automobilu došao i ustrećio s poklonima mališane. Na kraju programa je upriličen spektakularan vatromet. Žematlije, žematlije su se potrudili da okončaju pro, da po okončanju programa u prostorima džamije ugore musafire. Možete, e, možete naći ovaj tekst u preporodu i vidjet ćete djedu Hidžira na slici, i vidjet ćete kako je stavio lažnu bradu, ponavljam, stavio je lažnu bradu, jer ga je sramota da nosi bradu poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, ali kada treba da glumi i da laže i da blefa, da laže djecu kako im donosi, donosi vijest o njihovoj obskrbi, kako će se oni radovati čitavu godinu, jer će im doći nekakav dedo, hijđr i tako im razvaliti akidu sa svojom lažnom bradom. A nije ga stid da pusti bradu i nije istid da napadaju one koji nose bradu samo zato što je to Resul sallallahu alaihi wa sallam naredio i rekao da se radi. To su ti novinarski, novinarski teroristi. Idemo dalje, u istoj novini, u istoj novini na strani 24 braćo moja, sljedeća, sljedeći vandalski čin, sljedeći vandalski čin, stoji naslov Mis Mekteba 1431. godine. Pogledajte šta su u stanju novinari uraditi. Pogledajte šta su u stanju teroristi sa pisanim, printanim, kako hoćete satelitskim medijama da uradi. Izbor za Mis Mekteba, čitam, nakon što su svi lišani u džematu, Nisanski most u sklopu dočeka nove 1631. godine obradovani paketima polaznici Mekteba tog džemata nastavili su u subotu, subotu sa, sa e, slavljem. Umjesto klasične nastave organizovali su Mektebsku novogodišnju feštu. Ovako stoji, novogodišnja fešta. Ne su nam ne najmanje da će ove fešte i ove njihove nove godine, a već mnogi to i rade, pretvoriti se u pravo, pravo, feštu sa muzikom, sa gitarama, pa možda sad i sa kojim e, sa kojom vrstom pića koju će oni eto tako blago nazvati, nazvati eto vino je nema ono puno puno puno stepeni ali eto malo će uzeti pa da ne kada su dozvolili ovike stvari, ni to me uopšte ne bi čulo da dozvoli. Kaže dalje, mlađi <clears throat> polaznici su u sklopu proslave imali prethodno najavljivanje, takmi, najavljeno takmičenje u dvije kategorije. Izbor za Miss Mekteba 1931. godine od mlađanja. Izbor za Miss Mekteba je već tradicionalni dio Mektebske proslave, tako da je izuzetno lijepo bilo vidjeti djevojčice kako dolaze u posebno krojenoj odjeći i pažljivo biranim mahtima mahramama za tu priliku. Žiri je bio u višešanom sastavu muških polaznika Mekteba, da, ah, muških čudine, koji su svoju ulogu veoma ozbiljno shvatili. Subhanallah. Braćo moja draga, braćo moja draga, kaže, osvojila je prvo mjesto eh, Burnić Alija, njena prva pratilja je učenica Burnić Samra, druga Grbić Aida. Subhanallah. Braćo moja draga, braćo moja draga, zar je moguće, zar je moguće, subhanallah, Zar je moguće ikakav spoj sa nosiocima ovakve ideje? Zar je moguć ikakav spoj, subhanallah? Zar je moguć ikakav spoj sa onima koji su ovo dozvolili da se objavi? Kasteta. Nemoguće da oni za ovo ne znaju. Ovo je njihova novina. Ovo su njihovi teroristi novinarski objavili. Pogledajte, djecu malu i djevojčice, subhanallah, uče da nemaju stida. Uče ih, braćo moja draga, ovo je za plakat. Uče i da nemaju stida još u svojoj ranoj desetoj ili jedanestoj godini. Uče i da gledaju i da se pušu i šepurišu pred muškarcima. Subhanallah, subhanallah. A sestru koja stavi nikab i dođe da uči na medresi, istiraju napolje samo zato što nosi nikab. I kažu joj da je baba roga. I kažu joj da je baba roga. Pa gdje je tu pravda? Gdje je tu pravda o novinarski teroristi i vandali i njihovi, i njihovi pomagači i oni koji sa njima šuruju i oni koji sa njima sarađuju i oni koji hvale i oni koji hvale, oni koji paze na nju, oni koji miluju, oni koji ne daju na, na onim znacima ISL, zajednicu i tako dalje i tako dalje. Braćo moja draga, za kraj, za kraj poruka, poruka, Vi mislite, kažem njima, tamo njima, vi mislite da je problem u nama. Vi mislite da je problem u nama. Da, svakako vama je problem u nama. Ovo govorim svim onima koji se na ovaj ili onaj način bore i ruže one koji jedini danas stoje na braniku Islama sa puškom u roci. Prvo, želim koliko god mogu i to ću raditi dok mi kuca ovo srce u meni, da se branim i da njih branim makar riječu, a svakog onoga, svakog onoga koji nas naziva muđajdima sa interneta ili nas naziva nekakvim imenima, izazivam Allaha te bareke ve ta'ala radi. Ja sam Izet Hadžić, Boga gospodara. Izazivam ga, nek mi izvadi vizu, nek mi sredi to što može srediti i nek me pošalje na mjesto pouzdano za mene. Izazivam svakog onog koji kaže da smo mi muđajidi sa interneta Allaha uzimam za svjedoka za ovo što govorim a Allah će onama provjeravati vijesti, a i ovama teroristi, dobro nek znate dobro nek znate, vi mislite da je problem u nama, da svakako nama i jest, vama i jest problem u nama što ne želimo da se uklopimo u svijet u kojem se sve mjeri po profitabilnosti novčanoj te tijelesnom uživanju i to su nažalost jedina dva mjerila po kojima vi vrednujete ljude. To su, nažalost, jedina dva mjerila po kojima vi, o novinari, o novinari, vrednujete ljude. Ali ima jedna dobra strana. Ima jedna dobra strana kod vas, gospodo, novin, novinarski marionete. Oni, sa, oni nema svojim poštovani džematem, objektivnim ponavodnim znacima, izvještavanjem onama, omogućavaju da postanemo čvršći, pravedni i omogućavaju nam da možda postanemo Allahovi miljenici. Kako? Tako što ćemo biti ubijeni dok klanjamo ili braneći svoju čast ženu ili prag ili din ili radeći na ovoj Allahovoj zemlji za uzdizanje njegove riječi da nas možda neko ne presjetne ili gurne naše auto u stranu, pa eto, desio se udes i da u tminama nekog od zatvora, plaćući molimo Allaha te bareke vetala, plaćući molimo Allaha te bareke vetala za oprost grijeha i za džennete i za firdeus i hvala vam novinarski teroristi na tome. Samo nastavite, samo nas reklamirajte, puno vam hvala na tome puno vam hvala na tome, jer mi ne želimo da rajet koji bude pročitan sa, sa naših printanih medija i sa svi oni gdje se nalazi Allahovi ajati i hadisi su dokazi za one koji pročitaju. Elhamdulillah i hvala na tome gospodaru nebesa i zemlje, a vi slobodno teroristi navalite tako i teror, ste nas, koliko god možete što jače i što brižnije mi nemamo šta da krijemo mi nemamo, ne želimo da pravimo terorističke akte i to niko ne može ni dokazati ni to i gdje ovdje postoji ni bilo gdje ni bilo gdje i mi ne terorišemo ljude ništa nismo uradili ovo nije pravdanje nego nema ni jednog dokaza ni jednog dokaza zato što mnogi od vas to tvrde i žele da napumpaju stvar. Eto tako moji novinarski teroristi i pod navodnim znacima džihadobrižnici i muđihadobrižnici, kako god hoćete, vi upravo radite za nas, a niste ni simognete drugima i hvala vam iz sveh srca. Ne zaboravimo, ne zaboravimo ni one uh, i nikako, braćo moje poštovane džemate, ne možemo zaboraviti ni one čija akida je bolje da sam muder i ljigavac pa da se ulizujem Americi, Evropi, Rejsu, političarima, Srbima, Hrvatima, nekakvim popovima, manastirima i ne znam kome više, nego da imam svoj stav. Možda me smijene ili uhapsi, a bez njih moj život je nemoguć. A bez njih i njihove pomoći moj život je nemoguć, prije ili kasnije, ne znate dobro, istina će doći, istina dolazi i laž, laž zaista, zaista nestaje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se okoristimo od ovoga i vi i ja. Molim Allaha te bareke wa ta'ala kao nešto što je ružno, jer ono što je ružno to je od mene i od šetana, a što sam pogodio to je od moga gospodara te bareke wa ta'ala. Molim Allaha te bareke wa ta'ala da, da nam oprosti grehe, da pomogne svoje muđahide gdje god živjeli, radili i borili se. Molim Allaha uzvišenog, molim Allaha gospodara sudnjega dana. O Allahu naš, o gospodaru naš, o stvoritelju naš, Allahu tebe koga najviše volimo. U te se uzdamo i samo od tebe pomoć tražimo. Mi smo tvoji robovi. Učvrsti nas gospodaru u imanu zaštiti nas od ovih terorista i njihovog teroriziranja, teroriziranja islama i muslimana. Allahu, tako ti tvoje veličine, ti si rekao, vajem kurune, vajem kurullah, ti si rekao gospodaru da ti najbolje uništavaš njihove spletke. Gospodaru, gospodaru naš, pomozi nas protiv onih koji nam spletkari. Pomozi gospodaru naš, našu braću u Afganistanu. Pomozi našu braću i muslimane, naše sestre i majke i djecu Afganistana, kojima danas spadaju granate od 16 tona na glave. Pomozi brat, gospodar naš, našu braću u Čečeniji. Pomozi našu braću pomozi našu braću u Kašmiru, u Indoneziji, u Palestinu, Palestinu, u Iraku i svuda gdje se bore da tvoja riječ bude gorna. Allahu naš, ne dozvoli da budemo kukavice. Allahu naš, ne dozvoli da budemo kukavice. Allahu naš, podari nam srca Ebu Bekra. Podari nam srca Omera ibn Hattava. Allahu naš, nemoj nam poniziti, Allahu. Molimo te, Allahu naš, zaštiti naše daje. slobodi našu lemu i zatvora. Mi smo tvoji robovi, Allahu. Tebe volimo. I od tebe pomoć tražimo. Nemoj nas poniziti, Allahu naš učini da umremo kao šehidi Allahu umozi nas da umremo kao šehidi Allahu naš nemoj da umremo kao kukavici nemoj da umremo kao munafici ne daj nam da umremo gospodar naš a da nisi zadovoljan nama Pomozi nas Allahu da slijedimo riječ Tvoju i Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Izbaci iz naših srca ve. Pomozi nas da budemo muđali na Tvome putu. Pomozi naše muđahide u Afganistanu. Pomozi Allah naš. Allahu uništi Ameriku, ti si to kada. Uništi sve one koji se bore protiv tvojih robova, koji noće da uništi tvoju vjeru. Uništi Allahu sa svojom vojskom poznatom samo tebi. Allahu naš. Tako ti svi tvoji imena kojima si sebe nazvao Kur'an, za koje znamo i koje ne znamo. Pomozi ovu davu, da, ne dozvoli da nas ponize, ne dozvoli da nas ponize, Allahova, ti znaš naša srca. Bojimo se munafirluka, gospodar naš. Bojimo se da se tebi ne ogriješimo. Bojimo se da ne izdamo emanet, Allahu naš, pomozi nas, čusti nas našim koracima. Pomozi one koji rade na medijima, da rade za Allahovu mjeru. Pomozi one koji rade na internetima, i na sajtovima i na, ovim, na ovaj ili onaj način koji žele da pomogne uzizanje tvoje riječi a ti si to kada pomozi nas i učvrsti nas na tome putu rekao ovo a molim da Allah, Allah da oprosti imeni i vama i posljedna doba je alhamdulillah rabbi lalimin poštovani džemate assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh i za kraj da vam kažem da vas volim u ime Allaha te bareke i sve one قوموا إذا